So we're going to be looking at Genesis chapter 5. And it's funny that so many people came today to hear Genesis chapter 5. Because this, is the chapter that, uh, many people stop reading their Bibles when they, you know. Ez az a fejezet, ahol valaki elkezdte olvasni a Bibliáját, itt áll meg, és abba hagyja az olvasást. It's, it's the first of many, you know, genealogies. Ez az egyik, vagyis az első uh, a sok nemzetség táblázat közül a Bibliában. You know, and we read them, we kind of like. Ah, ah, ah, Olvassuk, és akkor igen, jó, oké, okay, jó, jó. So you've all come to hear one of the most exciting chapters in the Bible. Hát, but, but it is exciting. De nem, tényleg izgalmas. It is exciting. What we're going to learn today is that we need to learn how to walk with God. Arról fogunk ma tanulni, hogy meg kell uh, tanulnunk mindannyiunknak azt, hogy hogyan járjunk Istennel. In fact, Micah 6:8. Mikás 6:8. Start, start there. It's one of my favorite verses. Ez az egyik kedvenc you know, igém. What's the will of the Lord? Everybody wants to know what does God expect for me? Mindenki azt akarja tudni, hogy mi Isten akarata, mit vár Isten tőlem. What does God want? Mit akar Isten? And there in Micah 6:8 God says I've already told you. És a Mikás 6:8-ban azt mondja Isten, hogy ezt már megmondtam neked. To love justice. Szeresd az igazságot uh, I'm sorry, to love mercy, to do justice, and to walk humbly with God. Hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan jár Isteneddel. That's what God expects from us. That's what He wants from us. el Isten tőlünk. Ezt you know, szeretné, ha tennénk. That we would love mercy. Hogy szeressük az irgalmasságot. That we would do just justice. Hogy igazságot cselekedjünk. And that we would walk humbly with God. És alázatosan járjunk a mi Istenünkkel. We need to learn how to walk humbly with God. Meg kell tanulnunk, hogy hogyan járjunk alázatosan Istennel. Not only is it what he expects, nem csak azért, mert ezt várja el tőlünk. It's what he wants. Ezt akarja. But it's also where we experience the greatest blessing. De igazán azért is, mert ekkor tapasztaljuk meg a legnagyobb áldást. It's not easy. Nem könnyű. Especially in this world. Főleg ebben a világban. But we need to learn. De ezt meg kell tanulnunk. And if I could just share a little bit about my experience in Vajta. És hadd mondjak el néhány szót az én vajtai hetemről, az élményeimről. I was also struck by these questions that Jesus he, he asked the people. Engem is nagyon uh, megérintettek ezek a, ezek a kérdések, amelyeket Jézus tett fel az embereknek. What's, what's in your hand? What do you have? Például, hogy mi van a kezedben? Or, mi, mit van? You know, do you, do you want to be well? Vagy pedig a, a tónál, amikor megkérdezte, hogy szeretnél meggyógyulni. Who, who do you say that I am? Vagy hogy kinek mondtok ti engem? Or, uh, or, you know, do you believe this? Vagy pedig, hogy hiszed-e ezt? The, these are questions that, that Jesus put to real people in real life situations. Ezek olyan kérdések voltak, amelyeket Jézus valóságos embereknek tett föl valódi élethelyzetekben. And the whole week long it reminded me that this is really about a relationship. És egész héten arra emlékeztetett engem az Úr, hogy ez tényleg egy kapcsolatról szól. Sometimes we talk about God like he's a radio station. Néha úgy beszélünk Istenről, mint hogyha egy ilyen rádióállomás lenne. You know, he's always talking. Mindig beszél, beszél. And we just have to tune our our receivers into his station and we'll hear his voice. A gombot úgy kell tekernünk, hogy a, pont azokat a hanghullámokat kapjuk, és akkor majd halljuk folyamatosan az ő adását. But I'm, I'm not sure uh, that's how a relationship really works. De azt gondolom, hogy nem igazán így működik egy kapcsolat. I'm not sure that God is just, you know, unnecessarily talking nem gondolom azt, hogy Isten csak úgy feleslegesen beszélne. I don't think this is just a one-way communication. Én azt gondolom, hogy ez egy nem, nem egy egyirányú kommunikáció. Uh, sometimes at home with my wife and the kids, it's kind of like that. Néha otthon right? feleségemmel és a gyerekeimmel így zajlik a dolog. My, my wife is always saying something like, come here, you know, clean the table, clean your room, take a shower, wash your hands, brush your teeth. feleségem egész nap mondogatja, hogy gyere, ah, ülj le, én vagyok, Most meg a kezed, menj fogat mosni, zuhanyoz le, right. gyere ide, kösd be a cipőt, és Sometimes it, stb. from her perspective it feels like one-way communication. És néha úgy, úgy tűnik, hogy ez abszolút ilyen egyirányú kommunikáció. <laughs> And uh, sometimes it feels my, my job as the dad to say, hey kids, are you listening? Are you tuned in to the radio station of mama? <laughs> néha én vagyok az közvetítő szerepben, mint apuka, hogy figyeljetek gyerekek, hát csavargassátok már el a gombokat, és kapjátok el azt az adást, amit itt anya közvetít. Okay. Sometimes maybe it's like that with God. Talán Istennel is néha így van. But, but I, I think it's much more personal. De azt gondolom, hogy ez sokkal személyesebb ennél. It's a relationship. Mert ez egy kapcsolat. This is not a philosophy. Ez nem egy filozófia. It's not a lifestyle. Nem egy életmód. It's not, you know, theology. Nem egy teológia. It's, it's a relationship with God. Ez egy kapcsolat Istennel. And uh, we need to learn to, to to answer his questions. És meg kell tanulnunk azt, hogy megválaszoljuk a kérdéseket. To listen, for, to listen for answers when we, when we ask questions. És amikor mi teszünk fel kérdéseket, akkor meghallgassuk ezekre Isten válaszát. We need to learn to walk with him. És hogy vele járjunk. And um, I hope that, uh, that really today, two words that you'll learn to say uh, are, are yes, Lord. Remélem, hogy ma két szót tanulunk meg, hogy ezt mondjuk Istennek, hogy igen, Uram. Yeah, I, want to be in agreement with you. Igen, szeretnék veled egyetértésben élni. I want to walk with you. Szeretnék veled járni. Where are you going, Jesus? Hova mész, Jézus? I want to walk with you. Én is oda akarok menni veled. How fast are you walking? Milyen gyorsan mész? I don't want to walk any faster and slower. Nem akarok én se gyorsabban, se lassabban menni, mint ahogy te haladsz. Yes, Lord. Igen, Uram. Those are, those are sometimes easy words to sing ezeket words to say. néha könnyű így énekelni, de nehéz igazából kimondani. So, if we are honest, Tehát, hogyha őszinték vagyunk, I think we would all say that walking with Jesus isn't always easy. akkor uh, azt hiszem, hogy uh, bevallhatjuk azt, hogy Jézussal járni nem mindig könnyű. We all have times when we get out of step with him. Van, amikor nem tudjuk vele a lépést tartani, vagy nem vagyunk összhangban. Sometimes we're like children. Néha olyanok vagyunk, mint a gyerekek. We just sit down and throw a fit. Csak leülünk és hisztizünk egyet. You've seen kids like that, right? Láttatok like, már hisztiző gyerekeket. I'm not walking another step. Én egy tapottat sem megyek többet. And they sit down. És leülnek mondjuk a, az út közepén, és in the middle of, In the middle of Tesco. például a Tesco közepén. And all the people, you know, like... Az összes így You know, sometimes we approach God in prayer uh, wanting Him to agree with our plan. Néha úgy megyünk Istenhez imában, hogy azt szeretnénk, hogyha egyet értene a mi akaratunkkal, a mi imánkkal. Lord Jesus, this is my desire. Uram, ez az én vágyam. And, and I want you to agree with it. És szeretném, ha te ezzel egyet értenél. I want you to bless it. Hogy áld meg az én terveimet. You know, as if As if our roles are reversed. Olyan kicsit, mint hogyha a szerepeink fel lennének cserélve. As if we're God and he's a servant. Mint hogyha mi lennénk Isten és ő lenne a mi szolgánk. And sometimes we get frustrated when God doesn't agree with our, our direction. És néha frusztráltak leszünk, amikor Isten nem ért egyet az általunk kijelölt útirányjal. I'm just so glad that this verse in Micah is for us. De nagyon örülök annak, hogy a Mikás könyvében nekünk szól ez a vers. You know, God doesn't he doesn't expect us to get everything worked out, to know everything, to figure it all out. Nem várja Isten tőlünk azt, hogy mindent tudjunk, mindenre rájöjjünk, és mindent pontosan megtervezzünk. He just wants us to follow him. Csak azt akarja, hogy őt kövessük. To walk with him. Vele járjunk. And I love, I love the, the the adjective that's, that's there, or I'm sorry, that's an adverb, humbly. És szeretem ezt a határozó szót, amit itt ír az ige, hogy alázatosan. We walk with him humbly. Alázatosan járjunk vele. But this walk, this humble walk with God is a walk to glory. De ez az alázatos járás Istennel, ez a dicsőség felé vezet. So, tehát Genesis chapter 5 verse 1. 1 Mózes 5 első vers. Says, this is the book of generations of Adam when God created. You know, go ahead and read verse the first five verses. Az első öt verset olvassuk el. Ez Ádám nemzetségének a könyve, amelyik napon Isten az embert teremtette, Istenhez hasonlóvá teremtette. Férfivá és asszonyát teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján. 130 esztendőt élt Ádám, és fiút nemzett a saját képére és hasonlóságára, és sétnek nevezte. Ádám napjai, miután sétet nemzette, 800 esztendőt tettek ki, és még nemzett fiakat és lányokat. Ádám egész életének ideje 930 esztendő volt, azután meghalt. So we see this uh, title. This is the book of the generations of Adam. Tehát látjuk a, a, ennek a fejezetnek úgymond a címét, hogy ez Ádám nemzetségének a könyve. And uh, we're talking about a real man that was created by God. Itt ugye egy valódi emberről beszélünk, akit Isten teremtett. This, this phrase only appears one other time in the Bible, by the way. Ez a kifejezés csak még egy, egy másik helyen van uh, a Bibliában. And that's uh, in the genealogy of Jesus. És ez Jézus nemzetségtáblázatában. As, as if there's really only two men. In fact, the Bible talks about the first and the last Adam. És ez kicsit olyan, mint hogyha csak két embert emelnek ki a Biblia. Igazából az írások tényleg beszélnek arról, hogy az első és az utolsó Ádám. We are we are physically of the first Adam. We are of Adam, Mi, of the garden. Fizikai értelemben az első Ádámtól származunk, aki ugye ott volt az édenkertben. And in him we failed. És ugyanúgy, mint ő, vagy ahogy benne vagyunk, mi is elbuktunk. And we prove every day that we would have made the same decision. És minden nap bebizonyítjuk az életünkben, hogy ugyanezt a döntést hoztuk volna, mint ő. By disobeying hogy engedetlenek voltunk. And we suffer the consequence of his sin. És mi ugyanúgy viseljük az ő bűnének a következményeit. But there's a second Adam or a last Adam. De van egy második Ádám, vagy az utolsó Ádám. Jesus Christ. És ez Jézus Krisztus. He lived a perfect life. Ő tökéletes életet élt. Obeying the Father. Engedelmeskedett az Atyának. And he made a promise. És ígéretet tett. That if we are born again in him, hogyha újjászületünk ő benne, the curse of Adam's sin, death. Akkor az első Ádám bűnének az átka, ami a halál, will be reversed in him. Akkor az benne visszájára fordul. For the believer in Jesus, for the one who is in Christ. Mert aki hisz Jézusban, aki benne van. Jesus said it. He said, Though he die, yet shall he live. Azt mondta a hívő emberről Jézus, hogy bár meghal, még akkor is él. Do you believe this? Hiszitek-e ezt? If you're in me, ha bennem vagytok, this body will die. A testetek meg fog halni. But that's not the end of the story. De nem ez lesz a történetnek a vége. Because he's conquered death. Azért, mert az Úr legyőzte a halált. So we see this is this is kind of a title to the book, the, látjuk, the generations a, of Adam. Ennek a fejezetnek úgymond a címét, hogy ez Ádám nemzetségének a könyve. God created Adam. Isten teremtette őt. In the likeness of God. Istenhez hasonlóvá. We have so much in common. Annyira sok közös vonásunk van. Not because God is like us. Nem azért, mert Isten olyan, mint mi. We are like God. Hanem mi hasonlóak vagyunk hozzá. You he's creative, we're little creators. Ő is eh, hát nagyon kreatív, mi egy, egy, egy picit úgy mi is. So he creates out of nothing, we use things to make things. Isten a semmiből tud dolgokat teremteni, mi hát nekünk szükségünk van eszközökre, de mi is tudunk egy, egy pici módon valamit előállítani. He's intelligent. Ő intelligens. Some of us are. <laughs> Néhányan közülünk egy kicsit. You know, we, we reflect his intelligence. Mi is egy kis módon tükrözzük az ő intelligenciáját. I mean, the things that man has been able to do. Hát, ha, megnézzük azt, hogy az emberiség milyen dolgokat vitt véghez. Some of them quite scary. Vannak like elég félelmetes dolgok is, mondjuk az atombomba. But some of them are, are amazing. De vannak bámulatos dolgok like közöttük. Flying a rocket to the moon. Például, hogy fölküldtek egy rakétát a, a holdra. God communicates, we communicate. Isten kommunikál, mi is kommunikálunk. God feels. Isten érez. Anger, joy. Tud haragot érezni, vagy örömöt. We, we, we feel mi ugyanígy. We're made in his likeness and image. Mi az ő képmására teremtettünk. And he blessed them. És ő megáldotta őket. And he named them. És ő elnevezte őket. Uh, from now on you're going to see that man is naming their kids. I named my son. És látjátok, hogy innentől már a szülők elnevezik a gyermekeiket. Én is elneveztem a fiamat because uh, he's mine. Mert ő az enyém. And here we see God naming Adam because he's his. És látjuk azt, hogy itt Isten elnevezi Ádámot, mert ő az övé. All of creation is his. Igazából az egész teremtett világ az övé. God has the right to say, you're Adam. Istennek megvan minden joga ahhoz, hogy azt mondja, hogy te Ádám vagy. And by the way, és mellesleg, if you want to be healthy in your thinking, hogyha szeretnél egészséges módon gondolkodni, especially concerning who you are, what your identity is, főleg azt illetően, hogy ki vagy te, és, és uh, mi a te személyiséged, you can't let other, you can't let other people label you. You, can't let other people name you or Aha. label you. akkor nem engedheted meg azt, hogy más emberek nevezzenek el téged, vagy, vagy címkézzenek téged. You know, you can't, you can't let the doctor say, oh, you're sick nem ö, engedheted, hogy egy orvos így, így, így megcímkézzen téged, hogy te beteg vagy. Or, you know, your classmates from school, you know, you're stupid. Vagy az osztálytársaid ö, rád rakjanak egy címkét, hogy te hülye vagy. Or maybe your dad used to say that you're useless. Vagy lehet, hogy az apukád ö, azt mondta rád mindig, hogy teljesen haszontalan vagy, értéktelen. We don't get our identity from other people. Mi a személy azonosságunkat nem más emberektől kapjuk. In fact, we don't even really get it from ourselves. We don't really know who we are. Igazán nem is saját magunktól kapjuk, mert sokszor mi sem tudjuk, hogy igazából but ki God, vagyunk. But God made you. De Isten alkotott téged. he can name you. És ő el tud téged nevezni. He can label you. Ő címkézni tud téged. And he has. És ezt megtette. If you belong to him, you are God's child. Hogyha te hozzátartozol, akkor te Isten gyermeke vagy. You're His. Te az övé vagy. And not just any child, but you are a beloved child. Nem csak bármilyen gyermeke vagy, hanem a szeretett gyermeke. Jesus said that we're His friends. Jézus azt mondta, hogy mi az ő barátai vagyunk. We're His brothers. A testvérei. In the family of God. Isten családjában. God can give us our identity, or He, he, he need, You need to believe what he says about you. That's what I'm trying to say. Mm-hmm. Tehát az a lényeg itt, hogy Istenre kell figyelned, az ő definícióját kell elfogadnod arról, hogy te ki vagy. And then we, we, are going to see something that's going to be repeated about seven or eight times here. És egy olyat most, ami 7-8 alkalommal megismétlődik ebben a részben. A certain man lives a certain number of years. Hogy van egy ember, és ennyi évig élt. Has a child. gyermeke született. And then he lives some more years. És akkor még ideig élt. And then he dies. És aztán meghal. And this phrase just shows up just as an exclamation point. Ez a, ez a kifejezés, mint egy felkiáltója szerepel. The effects of sin. Hogy ez a bűnnek a következménye. And then he died. Hogy aztán meghalt. And then he died. És ő is meghalt. And then he died. És a másik is meghalt. There is one exception. Egy különbség, vagyis we'll, egy kivétel van. We'll look at that in a bit. És mindjárt megnézzük, hogy ki volt ő. But I, I will say before we get uh, go any further is that some people get hung up on the number of years these people live. Csak annyit szeretnék mondani, mielőtt tovább megyünk, hogy nagyon sok ember így azon akadt fenn, hogy hány évig éltek ezek az emberek. So you're telling me they lived 900 years, 1000 years? 930 vagy akár 1000 évig éltek ezek az emberek. There have been people who try to uh, explain it away. És vannak biblia magyarázók, akik próbálták ezt kimagyarázni. Saying that maybe these are families hogy lehet, hogy ezek családokat jelentettek. You know, families that, uh, that were on the, you know, the scene of history for 900 years and they died off. Tehát egy, egy családot jelöl ez a kifejezés, hogy ő, az ő családja mondjuk 900 évig élt, és akkor ez a család kihalt. But we'll see in the case of Enoch that this is definitely a, uh, an individual. De látjuk majd Enoch esetében, hogy ez egy konkrét szeméről szól. There, other people say that they, they must have counted time different, maybe lunar. Uh, és, azt is mondták így magyarázatok, hogy lehet, hogy nem úgy számolták az éveket az emberek, mint ahogy most mi számoljuk, hanem mondjuk ilyen hold években, a hold hold holddal összefüggésben voltak az évek. Because now we, we live about 800 lunar years. Mert hogyha a hold évek szerint számoljuk ki a mostani korunkat, akkor mondjuk olyan 800 évig élünk. That seems to work out pretty well. Ez működhet. For their, their death years. A, a halálukat illetően. But um, But Seth had a child uh, at 105 years. De Sét ö, ö, 105 ö, évesen nemzette Énost a fiát. In, in lunar years that's only about like 5 or 6 years, so it's kind of... Ha hold években számolunk, viszont akkor 5 vagy 6 éves volt a so, mi számításunk szerint, amikor probably, gyermeke született, tehát ez úgy nem... Probably They're not lunar years. Tehát akkor valószínűleg nem hold években kell számolnunk. It's good reason to believe that the flood, which we'll be looking at in the coming month, és arra is jó okunk van, hogy az özönvízet nézzük meg, amit nem sokára fogunk majd tanulmányozni. There's reason to believe that that brought a huge change to the, the atmosphere, to the climate in which we live. Jó okunk van arra, hogy azt feltételezzük, hogy az özönvíz egy hatalmas változást hozott a, a Föld légkörében, klímájában. And that maybe that's that accounts for the fact that we can't live 900 years. És lehet, hogy ez emiatt van az, hogy mi már nem tudunk mondjuk 900 évig élni. It's also reason to believe that our genes, you know, are are corrupted. Az is feltételezhető, hogy nekünk a, a géneink már hát ilyen romlottak. You know, and closer to creation they they they were purer. Lehet az, hogy a teremtéshez közelebb ezek a gének úgymond tisztábbak voltak. They didn't get sick. Ők nem voltak annyira betegesek. And there's reason to believe that now, even today, that we are living shorter and shorter lives. És az is ö, ö, feltételezhető, hogy manapság is e, bekövetkezik az, hogy egyre rövidebb ideig élnek az emberek. I know it doesn't look that way. Tudom, hogy nem úgy tűnik. But, um, but consider how many extra years people are living because of medication, machines, surgeries. Na ha belegondolunk abba, hogy ugye nagyon, tehát nem élünk rövidebb életeket, de azért nem, mert nagyon sok műtétet, gyógyszert és, és gépet alkalmaznak ahhoz, hogy ugye kvázi mesterségesen meghosszabbítják az embereknek az életét. Yeah, that's the word I wanted to use. Mesterségesen, yeah. So we might be living longer years, but they're not natural years. Tehát lehet, hogy hosszabb ideig élünk, de igazán ezek nem természetes évek, amiket kapunk a vége felé. Uh, you know, it says 900 years, it's hard for me to believe. Azt mondja 900 év, én is nehezen hiszem el. But de it seems to be it seems to be what the Bible means. De úgy tűnik, hogy a Biblia tényleg ezt mondja. Uh, but I wonder if it was really a blessing to live that long, or if it was a bit of a curse. És viszont azon gondolkozom, hogy áldás volt ennyi ideig élni, vagy esetleg inkább átok. I don't know. I don't know if I'd want to live that long. Nem tudom, hogy én akarnék ilyen sokáig élni. Live that long in this place. Hogy itt, of, ezen a földön ennyi ideig élni. Uh, you know, a corrupt and wicked, what, Jesus called a perverted and crooked generation. Hogy ilyen megromlott és elferdült világban élni ilyen sokáig. So I think um, what I'll have Melinda do is just go ahead and read read the rest of it, read the whole chapter, and then uh, we'll, we'll talk about Enoch. Sét pedig százat esztendőt élt, és Énos nemzette. Sét, miután Énos nemzette, 807 esztendeig élt, és fiakat és leányokat nemzett. Sét egész életének ideje 912 esztendő volt, azután meghalt. Énos pedig 90 esztendőt élt, és nemzette Kénánt. Énos, miután Kénát nemzette, 815 esztendeig élt, és fiakat és leányokat nemzett. Énos egész életének ideje 905 esztendő volt, azután meghalt. Kénán pedig 70 esztendőt élt, és nemzette, Mahalál élt. Kénán, miután Mahalál élt, nemzette, 840 esztendeig élt, és fiakat és leányokat nemzett. Kénán egész életének ideje 910 esztendő volt, azután meghalt. Mahalálé pedig 65 esztendőt élt, és Járedet nemzette. Mahalél miután Járedet nemzette, 830 esztendeig élt, és fiakat és lányokat nemzett. Mahalél egész életének idején 895 esztendő volt, azután meghalt. Járed pedig 162 esztendőt élt, és Énokot nemzette. Járed miután Énokot nemzette, 800 esztendőt élt, és fiakat és leányokat nemzett. Járed egész életének ideje 962 esztendő volt, azután meghalt. Énok pedig 65 esztendőt élt, és Matuzsálemet nemzette. Énok 300 esztendeig az Istennel járt, miután Matuzsálemet nemzette, és fiakat és leányokat nemzett. Énok egész életének ideje 365 esztendő volt, és mivel Énok Istennel járt, eltűnt, mert Isten magához vette. Matuzsálem pedig 187 esztendőt élt, és Lámeket nemzette. Matuzsálem, miután Lámeket nemzette, 782 esztendőt ért és fiakat és leányokat nemzett. Matuzsálem egész életének ideje 969 esztendő volt, azután meghalt. Láme pedig 182 esztendőt ért és fiat nemzett. Noénak nevezte el, mert ezt mondta, ő vigasztal meg minket kezünk fáradtságos munkájában a földön, melyet megátkozott az Úr. És Lámek, miután Noét nemzette, 595 esztendőt élt, és fiakat és lányokat nemzett. Lámek egész életének ideje 777 esztendő volt, azután meghalt. Noé 500 esztendős volt, mikor Sémet, Hámot és Járhetet nemzette. So there's Genesis chapter 5. Exciting, isn't it? Let, before we talk about Enoch, because that's really where I want, that's what I want to talk about. I found this interesting. is találtam. People's names have meanings. Ugye az emberek nevének van jelentése. Ma- Máté, Matthew means gift of God. A, a Máté vagy Matthew név azt jelenti, hogy Isten ajándéka. Um, and, uh, and these seven or eight names here have have meaning. És ennek a 7-8 névnek, amit előfordul, okay. szintén van jelentése. Máté. <laughs> so get get the, This is this is this is pretty wild. Okay? Ez, ez, ez elég, elég durva. Sét. Sét. Seth, his name was appointed. Az volt a, a, a nevének a jelentése, hogy ő a, a kijelölt. Aha. Uh-huh. uh in fact, it says it just right in the description. Although I can't find it right now. It means appointed. Hogy kijelölt férfi. And, uh, oh, I'm sorry, that was when he was born in chapter Benne is uh, van ez, csak three. nem itt, hanem a harmadik részben. The second, second one here is named uh, Enos. A második uh, ember, aki szerepel, az Enos. Yeah, his name is mean mortal. Az azt jelenti, hogy, hogy halandó. Mortal. Halandó. So maybe like people were like realizing that life is really about dying, Lehet, hogy mortal. azért nevezték el így, mert rájöttek ugye az emberek, hogy hát igen, az élet szükségszerűen a halálhoz vezet. I'm not, not sure that I've given name to my child mortal. Nem or... tudom, hogy ilyen nevet adnék el a gyermekemnek, hogy halandó. Canaan's name Canaan neve means sorrow. Azt jelenti, hogy szomorúság. And uh, Mahalalil, Mahalalil. És a Mahalalilnek a neve. It means the blessed God. Azt jelenti, hogy az áldott Isten. Sounds like better name to Ez give a már child. egy picit talán jobb név egy, egy babának. Uh, Jared's name means came down. Jared neve azt jelenti, hogy lejött. Enoch's name means teaching. Énoknak a neve azt jelenti, hogy tanítás. And Methuselah's name, Matuzsálem neve pedig, the man who lived the longest, right? az ember, aki a legtovább élt. His death shall bring az ő halála elhoz. Or maybe more literally, szó szerint, when he dies it will come. Ha mikor ő meghal, akkor jön. Interesting valami. that he, he dies in the year of the flood. És az is érdekes, hogy ő pont az özönvíz idején, vagy abban az évben hal meg. The eighth name the is Lamech means a nyolcadik név a fejezetben Lamech, azt jelenti, hogy ő, ő, csüggedő. And Noah, és Noé, his name means comfort. Pedig a vigasztalás jelenti okay, a neve. You didn't write it down, so I'll, I'll read it all together. Nem mindenki írta le, úgyhogy ezt így összességében felolvasom. It's as if. Olyan, mintha. Through the names. A neveken keresztül. God gives this message. Mint hogyha Isten akar meg üzenetet adni. That it's appointed. Hogy ez ki van jelölve, vagy el van tervezve that mortal man hogy a halandó ember shall sorrow, bánkódni, szomorkodni fog, but the blessed God de az áldott Isten came down, lejött, teaching tanítva, that his death shall bring the despairing comfort. Az, hogy halála a csükedőknek vigasztalást fog hozni. That his death shall bring the despairing comfort. Hogy halála a csüggedőknek vigasztalást okoz. Sounds like the gospel, doesn't it? Kicsit úgy hangzik, mint az evangélium, nem? Mortal man, for az sorrow. Halandó ember, ugye a bánat, szomorúság. I mean, that's really life, you know, when we Igen, think about hát ez az our mortality, it's just like, ha belegondolsz abba, hogy halandó vagy, akkor, what's akkor, the purpose, what's the use? akkor ez szomorúságot hozhat, mi a cél, mi az értelme az But the blessed God came down. De az áldott Isten lejött teaching that his death azt tanítván, hogy az ő halála shall bring the despairing comfort. A, a csüggedőknek vigasztalást fog hozni. Pretty cool. Hát ez nagyon jó. I'm pretty confident somebody somebody wrote this book. Én, én elég biztos vagyok benne, hogy valaki tényleg írta ezt a könyvet. Who knew the end. Aki tudta, hogy mi lesz a történet vége. So this is these are the first uh, eight nine generations of mankind. Tehát itt van a, az emberiség első 8-9 nemzedéke. And when we get into the story of Noah in a couple of weeks, we're going to see that that that society was corrupted. És amikor majd Noéval foglalkozunk néhány hét múlva, akkor látjuk, hogy a társadalom az nagyon romlott volt. It's very much like ours. Hát hasonló volt a miénkhez. Where people were constantly, continually thinking evil az emberek folyamatosan, szüntelenül gonosz dolgokat, gonosz dolgok jártak a fejükben. Thinking of themselves. Állandóan magukra gondoltak. Building their cities. Az ő saját városaikat építették. Building their, their uh, um, their kingdoms. Az ő királyságokat építették. Uh, using people, abusing people. Használták és kihasználták az embereket. I mean the first the first child, the first child of Adam and Eve was a murderer. Ugye Ádámnak és Évának az első fia gyilkos volt. I mean, the, the effects of sin, the corrupting effects of sin were seen very quickly in Az, mankind. hogy a bűnnek micsoda romlott következményei vannak, és micsoda romlást hoz, azt, azt rögtön láthattuk. And through these, you know, couple thousands of years, God became sad és ezen a néhány ezer éven keresztül Isten nagyon elszomorodott. even says that he regretted making man. És aztán később az igében itt majd azt mondja, hogy, hogy megbánta, hogy embert alkotott so, a földön. He brought judgment in the form of a flood. És akkor elhozza az ítéletet az özönvíz formájában. This is a, we're talking about a society that is not following God. Egy olyan társadalomról beszélünk itt, amely nem követi Isten. We're talking about people looking that look just like the people we live with, just like we are, we were. Ugyanolyan emberekről beszélünk itt, mint akik körülöttünk élnek, vagy amilyenek mi vagyunk, vagy mi voltunk. And in the midst of this generation, és, és mindennek a nemzedéknek a közepette. There was one man that we, we want to look at. Van itt egy ember, akit meg kell, hogy nézzünk jobban. We want to look at him very closely because his story is a lot different than all the others. Jobban meg kell néznünk az ő történetét, mert ez teljesen más, mint az többieké. Verse 21, Enoch lived 65 years. 21-es vers, Enoch pedig 65 esztendőt élt. I'm sorry, this is the one that would have had a child five Aha, tehát nuts, ezzel is igazolhatjuk, hogy nem ilyen hol években kell számolni, mert mondjuk akkor I said set, but I didn't mean to. Számításunk szerint 5 éves korban rában született van a gyermeke. Ez nem sét volt, hogy mondtam korábban. And it says Enoch walked with God. Enoch pedig az uh, Istennel járt. After he followed Methuselah miután Matuzsálemet nemzett 300 years És utána más fiakat és lányokat is nemzett. Enoch walked with God and then he was not, for God took him és mivel Énok Istennel járt, eltűnt, mert Isten magához vette. Enoch was a man who used to go on long walks with God. Énok egy olyan ember volt, aki, aki hosszú sétákat tett meg Istennel. And one day, after a really super long walk, és egy nap nagyon-nagyon hosszú ideig sétált, God said, I think you're closer to my home than your home. Azt mondta Isten, hogy szerintem az én otthonomhoz már közelebb vagy, mint a sajátodhoz. You don't need to go back. Ne, ne menj vissza. Okay, that was kind of a joke. okay. Hát so what does it mean to walk with God? Tehát This is important. fontos. One, to walk with somebody you need to walk in the same direction. Az első dolog, ha valakivel jársz, az azt jelenti, hogy egy irányba mentek. very, you know, you know, obvious, right? Hát ez ugye egyértelmű, nem? Let's go for a walk. Menjünk együtt sétálni. And then it's like, hey, what? Ő erre, én erre. No, we have to we have to walk in the same direction. Nem, ugyanabba az irányba kell tartanunk. And we have to understand that the, this this culture that we live in, this world that we live in, there's a direction. És meg kell, hogy értsük azt, hogy ebben a világban, amiben élünk, van egy, egy bizonyos irány. Jesus said it's like a big wide street full of people all going in the same direction. Jézus azt mondta, hogy ez olyan, mint egy nagyon széles út, tele van emberekkel, és mind egy bizonyos irányba tartanak. And it, it looks, you know, it's easy. Könnyű az út. You know, when there's so many people walking around you, you know, you just kind of, uh, you know, it's, it's easier. Right? Hát egyszerűbb úgy sok emberrel együtt menni, szinte így, így, így toljátok egymást, így mész a tömeggel. I remember watching the, the August 20th fireworks from the Rockfahrt, you know, in Budapest. Emlékszem, az egyik évben az augusztus 20-ai tűzijátékot a budapesti rakpartról néztem. And when they were over, I didn't really have to walk És mikor vége lett a tűzijátéknak, igazán nem kellett nekem járnom. Because we were so, we were, you know, it was like I was lifted up. Mint a tömeg így felemelt volna, és tolt volna They're pressing behind and in front of me, and I just, előről, and I just levitated. Csak így, így haladtam, így, így szinte you know, a levegőben. I levitated to the metro station because there were so many of us. Felé, I, had, I had no choice where to go nem volt választásom, hogy, hogy merre menjek. I had no choice. Nem tudtam én dönteni erről. You know. Mint hogyha így... I, I couldn't do it, I couldn't do it. megindulni a másik irányba, lehetetlen lett and, volna. And this world is like that. Ilyen ez a you világ. Know? I, I often tell you, you know, pay attention to what commercials are telling you. Sokszor mondtam már nektek, hogy figyeljetek oda, hogy mit mondanak nektek a reklámok. It's all about you. Minden rólad szól. I, I have a Vodafone, you know, telephone. <laughs> and because it's all about me. it's all about me at Vodafone. I walk in there and they're like, it's all about you. Bemegyek és rögtön mondják, hogy minden rólad szól. Yeah, I know that. Igen, tudom, köszönöm. But, you know, everything in our culture, is, it's, it's lying to us. Tehát minden, ami kultúránkban hazudik nekünk. It's saying that you're the center of your world. Azt mondja, hogy te vagy a világodnak a középpontja. If things don't work out, it's other people's problem. Hogyha, it's other people's fault. Ha te dolgaid nem úgy működnek, ahogy te szeretnéd, az másnak a hibája. You deserve it. Meg te megérdemled. Just go, reach out and grab it. Menj és ragad meg, bármi yeah. is az. Even if it means stepping on somebody else, it's okay. Ha kell lépned valakire, akkor is az a tiéd. Because you are stronger. Mert te erősebb vagy nálam. You're better looking. Jobban nézel ki. And it is about you, és after hát all. egyébként is minden rólad szól. And, and it's so easy to live our lives that way. Annyira könnyű így élni az életünket. Yeah, I need, I need a new car. Persze, hát szükségem van egy oh, új autóra. I don't have one of those phones that you just... You, Nincs még egy I, olyan telefonom. I love the way Hungarian is called simogatós telefon. Simogatós yeah. <laughs> Nincs még simogatós telefonom. Yeah, I don't have one, but I need one, I need one. Nekem nincs még ilyen, de szükségem van erre. I need this because it's about me. Mert minden rólam szól. And then we become disappointed with our friends and family and our government and everybody else because they just don't get it. They just don't know that it's about me. A családunkban, a barátaimban, a kormányban, mindenkiben, hiszen hát egyszerűen nem értik, hogy minden rólam szól. Um, the pastor that we kind of grew up with in Budapest, he would say that the, the world's priorities are to worship self. A régi lelkészünk uh, Budapesti Golgotában uh, azt mondta, hogy ez a világ, ez olyan, mintha a feje tetején állna, és azt mondja, hogy imád, vagy dicsőítsd önmagadat. You worship yourself, imád you love things. Szeresd a dolgokat. Yeah. Right? And you use people. És használd az embereket. That's the world's, you know, priority. Ez a, a világnak a, a rendje. Value system. ez a világnak az értékrendje. But the direction, if we want to walk with God, de hogyha Istennel akarunk járni, this value system, it, it, it's turned upside down. Ezt az értékrendet kell, hogy a feje tetejére állítsuk. And we love God. Or oh, I'm sorry, we worship God. We worship God. Hogy imádjuk Istent. We worship God. He's the premium place. He's, he's, he's at the top. Ő van a, a, a csúcsán mindennek, ő az első. Or, or if you prefer, he's the center. Vagy ha úgy szeretnéd nézni inkább, akkor ő a, a, a egy körnek a közepe. He's the center. Ő a világnak a közepe. Everything revolves around him. Minden he's the center. körülötte forog, ő van a középpontban. And we love people. Szeretjük az embereket. Because God loves people. Mert Isten is szereti őket. You know, we love people. Szeretjük az embereket. We do what we can to serve people. Mindent megteszünk azért, hogy szolgáljuk őket. We do what's best for other people. Mindent megpróbálok úgy tenni, ahogy másoknak jó. We strive to be in harmony with other people. That's, that's what love is. És amennyire tőlünk telik, próbálunk mindenkivel békességben és uh, egységben élni, és ugye erről szól a szeretet. And we use és használjuk things. a dolgokat. All the money in your pocket, a, a pénzed a zsebedben. It's, it's It's just to be used. Azért van, hogy használd. It's, it's, it's not to be worshipped. Nem azért, hogy dicsőítsd. It's not to be loved. Vagy imád, szeresd. In fact, all the money that's not in your pocket, that's just in your head, you know, the money that you'd like to win at the next lottery, you know? Tudjátok, nem az a pénz, ami már a zsebedben van, hanem itt a fejedben, amiről így álmodozol a következő lottóhúzásnál, hogy azt majd megnyered. It's not to be worshipped. It's not to be loved. Az se szabad imádni és dicsőíteni. It will leave you empty. Mert ez teljesen megüresít téged. Your car, it's just a tool. Az autód egy eszköz. Your house, just a tool. Házad egy eszköz. It keeps you dry, keeps you warm. Egy meleg, melegen tart téged, vagy, vagy száraz helyet biztosít. You know, gives you a place to invite a friend over for a tea. Van egy helyed, egy lakásod, ahova mondjuk egy barátodat áthívhatod egy tejára. We have to walk in the same direction as God. Ugyanabban az irányba kell tartanunk, amerre Isten megy. His value system is completely opposite of the world's. Mert az ő értékrendje teljesen ellentétes a világéval. A man who walks with God is a man who knows which direction God is moving. Egy ember, aki Istennel jár, az egy olyan ember, aki pontosan tudja, hogy Isten milyen irányba tart. And moves in that direction. És ő is vele tart ebbe az irányba. And one really quite striking way to know which way God is moving is just to look at sin. Where is sin? És az egyik módja annak, hogy megnézzük, hogy Isten merre megy, az az, hogy megnézzük, hogy hol van a bűn. Because you can be sure that God is moving in the opposite direction. Mert az biztos, hogy Isten nem a bűn felé, hanem pontosan az ellenkező irányba halad. You know, we can go like, oh, there's so much violence, right? Ha belegondolunk, hogy jaj, annyi az erőszak a világban. Well, you want to know which way God's moving? Tudjátok, hogy Isten milyen irányba megy? He's moving in the way of peace. Biztos, hogy a békesség irányába. You know, are we peacemakers? Hogy mi békét uh, hozunk el a világunkba. You know? Oh, there's so much corruption and lying in the world nagyon sok romlottság, korrupció, hazugság van a világban. Everybody's doing it. I wonder maybe if I could cheat on my taxes too. Mindenki ezt csinálja, úgyhogy szerintem lehet, hogy igazán én is csalhatnék az adóbevallásnál. Okay, which which direction is God moving? Szerintetek Isten itt melyik irányba halad? You better believe he's moving in the area of, of of truth. Szerintem jobb, ha abban hiszel, hogy ő mindig az igazság, az igaz mondás irányába megy. You want to move in the same direction as God? És hogyha szeretnél vele járni, akkor menj ugyanarra te is. Where's the truth? Hogy hol van az igazság? Okay, I'm talking too much. Bocsánat, túl sokat run out of time. Second thing, you want to walk with God? Amikor Istennel jársz, you need to step, right? Akkor ugye lépned kell. I was uh, thinking like, what is stepping? arra gondoltam, hogy mi is a, a, a lépés. It's kind of like um, you know, you, you balance on one foot, right? Egy ö, lábon ö, egyensúlyozol. And then, and then the weight of your body moves so far forward. És a testsúlyod annyira előre dől. That you tehát, fall. Hogy szinte így ráesel a right? másik lábadra. But fortunately you bring the other foot around and de, you land. De hál' Istennek ugye ott a másik láb, ami megtartja ezt a súlyt. Stepping is a process of of, of taking risks. A, a lépés, amikor jársz, akkor olyan, hogyha egy folyamatosan kockázatot vállalnál. Somebody, some, somebody who's walking is always on the verge of falling. Aki jár, az mindig ott van, hogy annak a szélén van, hogy majdnem elesik. Right, that's why they tell you to make sure your shoestrings are tight, because if you step mondják, on it, right? Hogy, hogy közd be a cipőfőzedet, mert ha rálépsz, Right? So it's happened to us all, right? Akkor már szerintem mindannyiunkkal right? And then your, your body weight moves forward. Hogy ugye a testsúlyodat előre helyezed. You start to fall. Elkezdesz dőlni. But you can't get your de nem tudod a cipőfűzni. And you fall. Előre rakni a következő right? lábadat, és kész elestél. Stepping requires taking, taking risks. Az, hogy jársz, az kockázatvállalás. You don't walk with God by just standing. Nem úgy jársz Istennel, csak ott állsz. Right? you, we're always on the verge of falling. Mindig ott van az esély, hogy elesünk. And it takes trust. És bizalmat kell Istenbe tenni. We put our lives out of balance. Hogy az életünket úgymond ilyen kihozzuk az egyensúlyból. Falling forward. És így előre. Trusting. Bízunk benne. Trusting that God will keep us from falling. Megbízunk Istenben, hogy ő majd to, megakadályozza azt, hogy elessünk. We need to take steps. De ehhez lépkednünk kell. We need to take steps. És járnunk kell hozzá. Third, third thing. to keep, Keep pace with, with God. Lépést kell tartanunk Istennel. We we know which direction he's going. Tudjuk, hogy melyik irányba megy. You know, we're, we're taking the steps, and I'll talk about the two steps in a little bit. Lépkedünk vele, és, és vele járunk, és ezt mindjárt kifejtem. But we need to keep up with God. De, tehát, lépést kell tartanunk, tartanunk kell az iramot yeah. Istennel. We don't walk faster. Come on, God, catch up, catch up, come on. Van menni, gyere már Istenem, hát kérlek, hát érd már utol. We don't, you know, we don't, you know, look around. Nem nézelődünk, ácsorgunk. Yeah. But we, we keep our eyes on Him. Hanem a szemünket Istenre helyezzük, és vele járunk. Man who walks with God moves with God. Az az ember, aki Istennel jár, vele együtt mozog. When God insists that we move, amikor Isten azt mondja, hogy menjünk, mozduljunk, we need to move. akkor ezt meg kell tennünk. Fourth thing, we need to be in agreement with God. Negyedik dolog, hogy egyetértésben kell lennünk Istennel. Amos 3:3. Amos uh, uh, proféta 3:3. Yeah, if you could find that, because it'd be great to az get is, it just right. Az Ószövetség végén van. It says, how can two walk together except that they agree? Hogy tudna két ember együtt járni, vagy egy szerre járni, hogyha nem értenek egyet egymással? How can two people walk together unless they're in agreement? Tehát nem tud két ember egymás mellett járni, hogyha nem értenek egyet. It's hard to be in a business relationship with two people who don't agree what the business is, right? Magyarul, vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeznek meg egymással? Tehát például, hogyha egy üzleti partnered van, akkor nehéz együtt vinni a vállalkozást, hogyha nem értetek egyet. It's hard to be in, uh, in a marriage if the man and woman don't aren't in agreement. Nehéz házasságban élni úgy, hogy a férj és a feleség nem értenek egyet. It's hard to walk with God if you don't agree with him. Nehéz Istennel járni, hogyha te nem értesz vele egyet. God says this is sin, and you say, I don't believe that. Hogyha Isten valamire azt mondja, hogy ez bűn, és azt mondod, hogy hát én ezt nem hiszem. If, if God says you need to love your neighbor, hogyha Isten azt mondja, hogy neked szeretned kell a felbarátodat, and you say, God, és azt mondod, hogy Istenem, have you met my neighbor? Te találkoztál már a felebarátommal, vagy angolul szomszédommal? Send somebody else to love me. Légy szíves, akkor küldje valaki mást, akit szeretnek. Because he drives me crazy. Mert ő az őrületbe okay. kerget engem. It's hard to walk with somebody unless you be in agreement. Nehéz valakivel járnod úgy, hogy nem értesz vele egyet. And we need to be in agreement with God. És szükséges, hogy egyetértsünk Istennel. Go, let's go back to stepping a little bit. Kicsit térjünk vissza yeah. a lépkedéshez. There's two steps. Ugye két lépés. left, left, left, right, left. Yeah, and uh, and it seems that there's two things that over and over and over and over the Bible tells us we need to do. Uh, it uh, uses lots of phrases, but they're almost always the same. több kifejezés van erre, de majdnem mindig ugyanúgy. And just like in the army, you know, they have you step with your left foot first. I think they do that, right? Mint a katonaságnál, valaki ha megerősítené, hogy a bal lábbal kell elő, előre lépni. Bal, bal, bal. I think it's how they do it. I know that's how they do it. I don't know why. Amerikában itt csinálják, legalábbis biztos itt is, nem tudom miért. Most people are right-footed. A legtöbb ember jobb kezes, jobb Um, but but it's it's kind of like there's a negative step mint hogyha lenne egy ilyen negatív lépés. You know, maybe with your weaker foot. Talán a gyengébb lábaddal. And then there's a positive step. És akkor egy ilyen pozitív lépés. And, uh, and the Bible tells us we need to take these steps over and over. És a Biblia azt mondja, hogy ez mind a kétféle lépést folyamatosan meg kell tenni. the very, the very most simple uh, way this is um, is told to us is to repent and believe. a legegyszerűbb módon az ige ezt úgy fejezi ki, hogy térjünk meg és higgyünk repent. Térjünk meg. Which means change your mind. Ami ugye azt jelenti, hogy változtassuk meg az elménket. You know, to say you're sorry. I'm Mondjuk sorry. azt, hogy bocsánat. Sorry, I, I thought this was right, but it's not. It's Bocsáss wrong. meg, azt gondoltam, hogy ez jó, amit tettem, vagy mondtam, de ez, ez helytelen volt. And to believe. És hogy higgyünk. To trust. Hogy bízzunk. I hear your word, Lord. Hallom az a, a, a szavadat, Istenem, bízom benne. Repent and believe. Térj meg és bíz. Another place in, in the New Testament it says to put off the old self and put on the new. Más helyen az igében azt mondja, hogy vesd le az embert és vedd föl az újat. Okay, we, we do something negative. We take something off. Valami ö, ö, negatívat teszünk, úgymond, valamit leveszünk. Our old habits of lying and stealing and cheating. A régi szokásainkat, hogy, hogy hazudtunk, ö, loptunk, csaltunk you know, getting angry and yelling, uh, punching. Fel, uh, tehát mérgesek lettünk, és üvöltöztünk, vagy, vagy megütöttünk valakit. And we put on new clothes, uh, we put on a new, new self. És ehelyett egy új ruhát, egy, egy új személyiséget veszünk fel. New habits. Új szokásokat. Speaking the truth. Igazat mondunk. In love. Szeretetben. Yeah put off the old self, put on the new. Vegyétek le a, a, az embert, és öltözétek fel az új It also says to reckon yourself dead to sin. Azt is mondja az ige, hogy, hogy ö, ö, azt, ö, tehát úgy gondolkoz magadról, mint aki már meghaltál a, a bűnnek. Okay? Like, sin has no control over me hogy a bűn már nem uralja az életedet. It doesn't move my hands. Nem az mozgatja a kezemet. It doesn't, doesn't look out my eye holes. nem a bűn vezérli a, a tekintetemet. It doesn't use my tongue És nem a bűn irányítja a nyelvemet arra, hogy azt csinálja, amit ő akar. We reckon ourselves dead to sin. És úgy nézünk magunkra, mint akik meghaltak a bűnnek. But alive to Christ. Viszont Krisztusnak élünk. Two steps, repent, két, ugyanígy két believe. lépés. Say no to sin. Megtérni és hinni. Yes to God. Mondani a, a bűnnek, igen, Istennek. One of my favorite verses in Romans 12 says, Don't be conformed to the pattern of this world. Az egyik kedvenc igém a, a Róma 12-ben, hogy ne igazodjatok a, a világhoz. But be transformed by the renewing of your mind. Hanem változzatok el az elmétek megújítása által. These are the two steps. Ez a két lépés. Of walking with God. Annak a két lépése, hogy Istennel járunk. Unfortunately, about the first step, repentance. Sajnos az első lépése kapcsolatban, ami a megtérés, vagy a bűnök megbánása. Yeah, we, we tend to speak about repentance as if that's the one thing you do when you first meet Jesus. And then you never do it again. You know, we say, megtértem. Megtértem. Right? When I was 15 years old. Volt, mondjuk 15 éves voltam. And I haven't done it since. <laughs> Azóta nem tértem meg, vagy nem bántam meg a bűneimet. But repentance isn't just that first time. De ez a fajta megtérés, ez nem csak arra az első alkalomra vonatkozik. It's not just that first time when your eyes are open, you go like, I was going in the wrong direction. What was I thinking? Nem csak arra az első alkalomra vonatkozik, amikor a szemed kinyílt, és és megláttad, hogy nem a helyes irányba tartasz. All my friends said this was cool, but now I see it from God's perspective and it's not cool at all. Minden barátom azt gondolta, hogy ez tök jó, amit csinálunk, de hát most már Isten szemével látom, ez egyáltalán nem volt tök jó. In fact, it's, it's destroying me. Igazából csak elpusztít engem. And we repent, we say, ah, oh, sorry. És megtérünk Lord, ebből, me. és azt kérjük az Úrtól, hogy bocsásson meg nekünk. But, the, but walking with God is a, is a walk of continually repentance. De az, hogy valaki Istennel jár, az azt jelenti, hogy folyamatosan tér meg a bűneiből, folyamatosan bánja meg ezeket. You know, sorry God, I thought you were like this, but you're not. You're not Bocsáss meg, like Uram, azt hittem, hogy te ilyen vagy, de I thought you were like me. egyáltalán nem vagy ilyen. Azt hittem, hogy olyan vagy, mint én. You know, and, and whenever, whenever we, we realize that our thinking is wrong, our actions are wrong. Rájövünk arra, hogy a gondolataink vagy a cselekedeteink helytelenek. We repent. Akkor ebből megtérünk. Lord, you're right, I'm wrong. Uram, neked van igazad, igazad, és én tévedtem. Sorry. Bocsáss meg. And then we believe. És akkor hiszünk. I believe you died even for that sin. Hiszem azt, Uram, elhiszem azt, hogy ezért a bűnért is I trust meghaltál. You. Bízom benned. I want to walk with you. Szeretnék veled járni. Repent and believe. Térj meg és higgy. These are the first, these are the two steps we make. Ez a két lépés, amit megteszünk. these are the two, two, two steps that Enoch was making. És ez a két lépés, amit Enoch is megtett. It's walking with God. Istennel járt. Having a relationship with Him. És kapcsolatban volt vele. Question, answer, answer, question. Kérdés, válasz, válasz, kérdés conversation. Egy beszélgetés zajlott köztük. For 300, I'm sorry, uh, for 300 years. 300 évig. After the son, after the birth of the son. Mi, miután a fia megszületett. That's kind of interesting, isn't it? Ez érdekes, nem? It says that he started walk with God after the birth of his son. Úgy tűnik, hogy a fia születése után kezdett el Istennel járni. There's something like sobering about fatherhood. Van valami kihozanító az apasággal kapcsolatban. Yeah, it's like, I better do this right. Hú, hát ezt, ezt tényleg jól akarom csinálni. I imagine God revealed himself to Enoch. Én úgy gondolom, hogy Isten ekkor jelentette ki magát Énoknak. and said, when, when your son dies, the flood's coming. Azt mondta neki, talán, hogy amikor a fiad meghal, akkor jön a, az özönvíz. Really? Tényleg? Interesting. Methuselah, his son, lives longer than anybody. Érdekes, hogy Matuzsálem, az ő fia, tovább él, mint bárki más. I think just indicating God's patience with mankind. talán ez Isten türelmét mutatja az emberiséggel We want to give people as, as, as much time as possible. Szerette volna Isten az embereknek annyi időt adni, amennyi csak lehetséges. To repent and believe. Hogy megtérjenek és higgyenek. To hear the preaching of Noah. Hogy hallják Noénak a prédikációt. To get on the boat. Hogy szálljanak be a bárkába. To be saved. Hogy meneküljenek meg. I think God's patience hasn't run out. Azt gondolom, hogy Isten türelme nem fogyott el. He's patient today. Ő ma is türelmes. And he's, he's given a, a, us, us a testimony of his willingness to forgive. És uh, bizonságot tett az ő uh, hajlandóságáról ahhoz, hogy megbocsásson. Tehát, hogy ő hajlandó megbocsájtani. And he's given us prophecy after prophecy of his judgment. És rengeteg proféciát adott az ítéletéről is. He will judge again. Ő még egyszer meg fogja ítélni a földet. There will be no sin unpunished. Nem lesz olyan bűn, ami nem kapja meg a büntetését. And he's invited us to let the punishment for our sin fall on his son Jesus. És arra hívott minket, hogy engedjük, hogy a bűnünkért a büntetés az ő fiára, Jézusra háruljon that we wouldn't have to pay for it. Hogy ne nekünk kelljen ezekért megfizetni. He's patient. Ő türelmes. He's wanting, he's wanting more and more to get in the boat. Több, minél több embert szeretné, hogyha beszállná be a bárkába. To, to be saved. Hogy megmeneküljenek. And in the meantime, he expects you and I, those who are in Christ, to just walk with him. És uh, amíg ez uh, bennem következik ez az ítélet, addig azt szeretné, hogyha te is én vele járnánk. I'll just give you a homework assignment. Read the book of Jude today. Adok nektek egy házi feladatot. Olvassátok el Júdás könyvét. It's just one chapter. Ez egy fejezet igazán. It's not the most it's not the easiest chapter. Igazán nem annyira könnyű fejezet. But uh, it's just one chapter. Csak egy van belőle viszont. And there Enoch is mentioned. És itt megemlíti az ige In verse 14. That he prophesied. Behold, the Lord comes with 10,000 of his holy ones to execute judgment on all and convict all the ungodly of all their deeds of ungodliness that they have committed in such an ungodly way. Íme eljött az Úr sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenki felett, és megbüntesse minden istentelent, minden istentelen tettéért, amelyet elvetlenülten elkövetett, és minden durva beszédért, amelyet az istentelen bűnösök ellen szóltak. But if you're in Christ, we're not we're not meant for that judgment. That judgment fell on Jesus. De hogyha Krisztusban vagy, akkor ránk nem vonatkozik ez az ítélet, mert ez az ítélet tehát Jézus hordozta el helyettünk. And instead verse 21 of Jude és tells us what we need to do. 21-es vers ugyanebben a kis könyvben mondja, hogy mit tegyünk mi. Or what, what we should expect. Vagy, vagy hogy mit várjunk mi. It says, keep yourselves in the love of God. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Jézus Krisztus írgalmát az örök életre. That's good news. Ez jó hír. And then our lives are kind of like Enoch's. És akkor a mi életünk is egy kicsit olyan, mint Énoké. Okay, maybe our, maybe our bodies will die. Uh, talán a testünk ugye meghal. But God will take us. De Isten fog minket elvinni. We, de, death won't be final. A halálunk az nem lesz végleges. It won't be full of judgment nem lesz tele ítélettel. be full of the glory of God. We'll be with him. Hanem Isten dicsőségével lesz tele, mert, mert mi vele leszünk. So let's learn to walk with God like Enoch. Tehát tanuljunk meg úgy járni Istennel, mint Énok. Being pleasing to him. Hogy legyünk, járjunk az ő tetszése szerint. So that when we get to the end of our road, hogyha amikor az utunk végére érünk, God will say to us, come on. Akkor Isten azt mondja nekünk, hogy gyere, Come on over to my house. Gyere át az én házamba. And stay a while. És maradj egy kicsit. You're mine. Te az enyém vagy. And I think um, repent and believe are two very important words, but the two words that I told you at the beginning, I want you to learn how to say these. Yes, Lord. És az a két szó is nagyon fontos, hogy, hogy két kifejezés, hogy térj meg és higgy, de az a két szó is nagyon fontos, amit az elején mondtam, hogy igen, Uram. Yes, Lord. Igen, Uram. <laughs> I agree with you egyet értek veled. Let's go for a walk. Menjünk, járjunk együtt. Tell me something. Egyet. Mondjál el nekem valamit, mesélj valamit. Ask me a question. Kérdezz tőlem. Re reveal things. Mutasd meg nekem yourself, dolgokat. About me. Magadról és önmagamról. Let's go for a walk. Menjünk sétálni. And I think uh, I think there's so much that God wants to do through His church still. És azt gondolom, hogy Isten még annyi mindent szeretne megtenni az ő egyházán keresztül. You know, like like, you know, prophesying. A proféciák. You know, telling the world that judgment is coming. It's a real thing. Elmondjuk a világnak, hogy tényleg jön az ítélet, ez egy valódi dolog. But there's a way of escape. De van, uh, van útja a menekülésre. There's always a way of escape. Mindig van menekülési út. God doesn't delight in the death of the wicked. Isten nem gyönyörködik a gonoszok halálában. He wants more that they repent. Inkább azt szeretné, hogy ők megtérjenek és higgyenek. He has so much for us to do. Annyi feladatunk van nekünk. And if we just walk with him, és ha benne vagyunk, vele járunk, he'll do what he wants, when he wants, with us. Ő megteszi azt, amit szeretne, akkor, amikor szeretné, velünk együtt. It's true. Igaz. Well, Jesus, thank you for uh, just making an invitation to us to walk with you. Uram, köszönöm, hogy meghívtál minket arra, hogy veled járjunk. And uh, we have so much to learn, és annyi, annyi tanulni valunk van our, még. Our ears are so filled with the philosophies of, of man and the world. A fülünk annyira tele van a, a világnak a filozófiáival. Uh, but God, we want to we be like Enoch. De Istenem, szeretnénk olyanok lenni, mint Enoch. Who was just pleasing to you. Aki a te tetszésed szerint járt. Who walked with you. Veled együtt járt. And though he disappeared, he didn't he, he lives. És bár eltűnt, ő, ő él. And we thank that we have that hope as well, that though we die, yet shall we live. És köszönjük, hogy nekünk is megvan ez a reménységünk, hogy bár meghalunk, mégis élni fogunk. And then even in this perverted and crooked generation, we can live lives pleasing to you. És még ebben a, a romlott és elfajzott nemzedékben is olyan életeket élhetünk, amelyek neked tetszenek. Thank you, Jesus, for making a way of escape. Köszönöm, hogy biztosítottál menekülési útvonalat. Jesus, you are the way, and the Jézus, truth, and the life. Te vagy az út, az igazság és az élet. And we trust you. És bízunk benned. Lord, encourage our hearts to come to the table now. Uram, bátoríts minket arra, hogy jöjjünk az asztalodhoz. That we belong to you. Hogy uh, uh, hozzá tartozunk. That you've forgiven us. Hogy megbocsájtottál nekünk. And help us, Lord, just to say yes to you. És segíts nekünk abban, hogy igent mondjunk neked. In whatever area we need to grow in. Bármilyen területen az életünkben, ahol növekedésre van szükségünk. And Lord, if there's anyone here that just needs to, maybe for the first time, uh, surrender their lives to you. És hogyha van itt közöttünk valaki, aki talán életében először át kell, hogy adja az életét neked. God, I just pray that you make your invitation to them crystal clear. Istenem, kérlek, hogy uh, hogy tedd számukra teljesen tisztává ezt a, ezt a hívásodat. Move in their hearts, Lord. És, és munkálkodj az ő szívükben. Lead them to repentance. Vezesd el őket a megtérésre. Lord, we love you. Istenem, szeretünk téged. in your name we pray. Istenem, nevedben imádkozunk. Amen. Amen.